A mi večeras, draga braće i cijene sestre, govorimo i nastavljamo govoriti o pogrebnim nazivima koje su koristili ili koje koriste sedbenici strasti i novotarije opisujući istinske sedbenike Muhammeda alihi salatu pa ćemo večeras za da uvidjeti i vidjeti nekoliko tih pogrednih naziva a koje isto tako danas ili na ovim našim prostorima a i šire koriste oni koji ne vole sunet poslanika alihi salatu wasalam i bore se protiv istinskih sebenika i nosioca suneta Muhammeda alihi salatu prije svega na ovim prostorima, pa tako znači općenito na svim prostorima zemaljske kugle. Termin koji ćemo večeras ili izraz prvi spomenuti, a koji koriste sebenici strasti i novotarije opisujući njime sebenike istine ehli sunneta jeste draga braće i cijene sestre hašvije. Hašvije. Znači ove termine ako da treba da upamtite i treba da znate, prošli put smo pitali ko će ih pobrojati, bio je samo jedan brat koji je naveo ono što smo do spomenuli. A na kraju predavanja možda budemo i pitali. Šta znači sama riječ hašvije? Šta oni misle pod tom riječju? Prije svega, draga braćo, hoće kazati da su hašvije skupina ljudi ili mase ljudi u značenju oni beskorisni, od koji nema nikakve koristi. E sad pogledajte, znači sama ova rečenica značenja riječi ukazuje da se taj isti termin danas koristi na našim prostorima, samo na našem jeziku, bez znači ove riječi hašvije, beskorisni. Razumijete? Oni od koji nema nikakve, nikakve koriste. I ovo je jedno od znači, najružnijih izraza i termina koje oni koriste. Zbog čega? Zato što sam je ovaj termin kod mnogih njih ima više značenja. Znači ima više značenja. A znači u globalu gledajući ukazuje na one koji su beskorisni, od kojih nema nikakve, nikakve znači koristi. Prvo značenje ili prvi koji koriste ovaj termin opisujući sebenike istine njime jesu šije. Šije Rafidije. Oni, draga braće i cijene sestre, vjeruju i smatraju da svaki onaj koji ne vjeruje u imamet ali je radi Allanuhu nakon poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam da je takav hašvi. Šta znači? Jer onaj koji ne vjeruje da je znači E, halifa nakon poslanika ali salatu wasalam trebao biti Alija znači ko ne vjeruje on je hašvi a onaj koji vjeruje ima ubjeđenje da je trebao biti nasljednik i da je njemu pripadala pozicija halife nakon poslanika ali salatu wasalam takve smatraju savadul azam najučeniji, a pod ovom znači riječju obuhvata se i svi oni koji slijede takvo mišljenje su savadul azam, znači učeni i oni koji slijede učeni. A oni koji ne smatraju tako, kao što, znači ne smatraju pripadnici ehli sunneta, nego znači ehli sunnet smatra i tvrdi i ubijeđen je da je nakon poslanika njih alihi vseleme pripadalo i pripada jedino mjesto kao prvom, znači najboljem nakon poslanika umetu Muhammed alihi sallatu vselem, Ebu Bekru radi nakon njega Omeru, nakon njega Osmanu, a nakon znači njih trojice Ali, Ali radi zato su i opisala su hašvije, obične, beskorisne mase ljudi. Pa kažu da su oni sljedbenici kraljeva. Znači kad se kaže hašvije, pod, ovim izrazom se misli na obične mase ljudi koji slijede kraljeve. Šta su ciljali time kada su kazali da slijede kraljeve? Ciljali su, draga braćo, sve one koji su stali na stranu Muavije, radi prije i nakon smrti Alije radi Allanu. Razumijete? Svi su oni za njih hašvije. I ovo je znači kada se pogleda u značenje riječi šta ciljaju rafidi, odnosno šije kada govore i opisuju ehli sunne ovom riječi. Zatim drugo značenje. Znači značenja hašvije ima da se koristi i da se njime opisuju sjedbenici hadisa, učenjaci hadisa, oni koji se bavi naukom, znači izučavanje hadisa, to su mu hadisi. Znači oni, sjedbenici strasti i novotarije, opisuju sjedbenike hadisa da su oni hašvije. Šta su htjeli time kazati, draga braćo? Htjeli su kazati da oni kao takvi koji izučavaju nauku o hadisu i hadise poslanika sallahu alihi veselneme ne znaju razlikovati ne znaju razlikovati ispravan, vjerodostojan hadis od neispravnog, odnosno od onog hadisa koji, koji posjeduje mahanu. Možda je nama ovo čudno i smiješno da se muhadisi, znači veliki učenjaci ehli sunneta opisuju ovim imenom, odnosno da se smatraju da oni ne znaju napraviti razliku između ispravnog, vjerodostojnog i slabog, odnosno onoga hadisa koji posjeduje mahanu. Ibn Vezir je kazao, pogledajte, kaže, nazvani su hašvije jer prenose hadise koji uopće ne postoje. Niti se prenose od strane poslanika sallahu alihi veseleme, ubacivajući takve hadise među obične mase da se smatraju da su riječi ili govor poslanika sallallahu alihi wasallam A oni nisu od njega. Razumijete? Zatim je prenio govor od Muhameda Ibn Nešvan ibn Sa'ida al-Humeira da je kazao, pogledajte, kaže, nazvani su hašvije zbog mnogobrojnih hadisa koje prihvataju, znači muhadisi, učenjaci ehli sunneta, nazvani su hašvije zbog mnogobrojnih hadisa koje prihvataju, a bez da ih kritikuju, odnosno da ukazuju na njihove mahane. Razumijete? Znači prihvatili sve hadisa, mi ćemo vidjeti zbog čega su oni ubacili ovu šubhu, odnosno zbog čega baš ciljaju sa ovom riječju Muhadisa. Ebu Hatim Ahmed ibn Hamdan Razi, jedan od velikih autoriteta Ismailija je kazao, pogledajte, nazvani su Hašvije, znači pripadnici Suneta, su nazvani ovim imenom zbog rivajeta koji ukazuju na suprotnost i kontradikciju. Zbog čega? Upravo, draga braći i cijene sestre, zbog ovog našeg serijala kojeg smo, znači, već 30 predavanja bilo, e, samo govor o svojstvima Allaha bareke ta'ala. I oni su htjeli kazati da muhaddisi, učenjaci ehli sunneta, sredbenici, znači hadisa poslanika ali salatu wasalam, su prenijeli mnoštvo rivajeta, odnosno mnoštvo predaja od poslanika sallallahu alihi vaseleme, a sami ti rivajeti ukazuju na kontradikciju znači e, samih tih hadisa. Šta su misli po tim? Misli, draga braćo, hadise koji govore o svojstvima uzvišenog Allaha te bareke ve ta'ala. Znači na to su ciljali. Da ehli sune takve hadise prenosi i vjeruje e, i znači širi, pojašnjava među običnim masama, a sami ti hadisi su kontradiktorni. A mi kažemo i čvrsto vjerujemo da prihvatamo svaki onaj hadis koji je došao sa ispravnim senedom, ispravnim lancem prenosilaca, koji je ocijenjen kod velikana ummeta da je vjerodostojan, da je prihvatljiv, mi ga prihvatamo i radimo po njim. A posebno kada se odnose takvi hadisi e, na osobine uzvišenog Allaha te bareke vetala kojima se on subhanahu wa opisao. I zato kažemo da ovaj naziv ili ovaj izraz hašvije najviše pripada onima koji su poznati po novotari koji ne izučavaju hadise poslanika sallallahu sallallahu alihi vseleme i učenjaci kažu da ovako može samo tvrti znači da ovim izrazom opisuju sebenike hadisa odnosno nosioce hadisa učenjake hadisa samo oni koji su prepoznatljivi po slijeđenju po novotarije i ovo je drugo značenje same riječi hašv Treće značenje da se pod ovim izrazom, znači haš odnosi na etajzim i ovo je jako bitno, jako opasno. Zato smo kazali da je ovo jedno od najopasnijih i najružnijih nadimaka kojima su opisali sredbenike istine. Zašto? Zato što smatraju, draga braćo i cijene sestre, da su sjedbenici ehli sunneta, da su svi oni muđesime. Muđesime, da li vam ovoga značenja ove riječi. Odnosno, šta znači muđesim? Muđesim znači da e, opisuješ Allaha subhanahu wa ta'ala, odnosno da daješ Allahu oblik i tijelo, oblik i tijelo, uzvišujem Allahu subhanahu wa ta'ala, da poistovječuješ sve ono što si priznao, sve ono što si potvrdio od njegove uzvišenje osobina, da su to osobine poput osobina stvorenja, razumijete? Pa su nam znači ovo Znači ovakvim e, izrazom su nas opisali ehli sunne da svaki onaj koji potvrđuje i utvrđuje Allahove te bareke vetala savršene osobine koje su spomenute u Kur'anu ili sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve da je takva osoba muđesim odnosno u istom trenutku da Allah Đelešanu opisuje da ima tijelo da ima tijelo ili osobine poput osobina poput osobina stvorenja Šejhul Kajmil Dževzi u je kazao, draga braćo, da džehmije iz svog neznanja su opisali sebenike ehli sunneta hašvijem u značenju džesim. Znači ovdje kada Ibn Kain govori za hašvije da su uh, džehmije opisali sjebenike istine ehli sunneta da su hašvije misli se mu džesime jer potvrđuju Allahovu subhanahu wa ta'ala uzvišenost iznad stvorenja, odnosno osobinu njegovog uzdizanja iznad arša, to jest ono što je svima nama poznato da je uzvišeni Allah dželevala iznad, iznad nebesa. Zbog ovih i sličnih osobina koje smo navodili, koje smo spominjali, e, džehmije smatraju sljedbenike istini odnosno ehli sunneta, da su mu Da su mu džesime. I mnoge druge sekte, draga braćo, opisuju ovim pogrednim nazivima e, sredbenike ehli sunneta, sunneta koji se razlikuju od njih u osnovama znači ove naše, ove naše vjere. Navešćemo sada nekoliko primjera iz svih ovih sekti koje koriste ove pogredne nazive opisujući ehli sunneta. Prije svega Mu'atezile. Zašto znači Mu'tazila? Zato što je osoba koja se prva pojavila sa ovim terminom ili ovim izrazom je osoba po imenu Amr ibn Ubejde Amr ibn Ubejde koji je rođen 80. a preselio je 144. godine po Hidžnji bio je jedan od velikih znači velikana velikana Mu'tazila zašto njega navodimo zato što je on prvi koji je koji je e, spomenuo ovaj izraz znači osoba koja je došla s ovim izrazom i opisala nekoga od velikana njime. Pogledajte. Znači, pred njim jedne prilike, kako navodim u Temije, pred njim je znači iznešen stav, stav Ibn Omera, pogledajte Ibn Omer, velikana slava poslanika ali. wasalam. Međutim, taj stav Ibn Omera radi Allahu je bio oprečan njegovom mišljenju. Pa je on odgovorio, znači nakon toga, kaže Ibn Omer je bio hašavijen Ibn Omer radi Allah je bio hašavijen i ovo navodi znači Ibnu Temije u Bejanu Teblisu Džehmije ili Minhađu Ne. Znači ovaj govor. Zatim Ibn Imad govoreći o njegovoj biografiji znači o biografiji Amra ibn Ubejde, kaže imao je smjelosti i drskosti da kaže za Ibn Omera radi Allahu da je bio hašavijen A zatim nakon toga kaže pogledaj samo te potvore i drskosti neka mu Allah dželevala pravedno, pravedno presudi. Zamislite znači da se usudiš da takvim poglednim nazivom opišeš jednog od ashaba poslanika sallallahu alihi veseleme. Zatim govor od Kadija Abdul Džabara njega smo već spominjali nekoliko puta, koji je bio istaknuti, znači od istaknuti učenjaka Mu'tezila i napisao je Brezu znači mnoga mnoga djela na koja su njima znači osnove na koje se pozivaju, koje izučavaju i koje prenosi. Kaže znači tamo u svojim djelima Hašvije i Nevabit Pogledajte, Hašvije i Nevabit, ovo je drugi pogledni naziv koji ćemo pojasniti. Hašvije i Nevabit od Hambelija smatraju da Kur'an koji se uči u mihrabima i koji je zapisan u musafima da kao takav, znači kao takav nije stvoren. Šta nam je dokaz? Dokaz je da ovdje kaže Hašvije ne Nevabit od Hambelija misli na Ehli Sunne na Ehli Sunne smatraju da Kur'an koji ljudi uče imami, znači i ostale e, skupine koji uče u mihrabima i koji je zapisan u musafima da kao takav nije stvoren. I to je tačno, Ehli Sune smatra da Kur'an nije stvoren, da je Allaho te bareke govor, ali oni smatraju da je Kur'an stvoren. Znači Mu'tazile smatraju da je Kur'an stvoren i zato nas ovdje naziva da smo mi hašvije i nevabit. Zatim je kazao mi ne tvrdimo, znači ovo njihovo objeđenje, mi ne tvrdimo za sirat šupriju. Kako to tvrde Hašvije da je tanji od a oštri od sablje, da će biti naređeno šarijaskim obveznicima da ga pređu, a onaj koji uspije da ga pređe takav će ući u džennet. I ovo je spomenuto u dijelu Šerhu Sulu Hamse, poznato njihovo dijelo. <clears throat> Razumijete, znači ove su dvije tačke prvu tačku su mi pojasnili detaljno, kada smo govorili svojstvo govora Allaha te bareke ve taala i navodili smo znači da Kur'an nije stvoren i detaljno su pojasnili. Druga tačka ovdje se odnosi na sirat šupriju, znači vjerovanje šta će se izdešavati ili dešavati na sudnjem danu prije ulaska u ženet. I ovo je tačka koboj da ćemo mi govoriti u našem nastavku našeg serijala detaljno. Zatim za ajet Isti je znači kazao, ajet iz sura Al-Mutafifun, djela Žešan kaže Kalla innahum an rabbihim jevme idhin le mahđubun. Pogledajte. Kaže ovaj ajet ne ukazuje na ono što tvrde hašvije. Opet misli na ehli sunne. Da će se uzvišeni Allah dželevala moći vidjeti na kijameskom danu. Tako što će se podići zastor između njega i njih da ga vide. I ovo je akida ehli sunneta ali on kaže da ovaj ajet ne ukazuje na to. Kao što vjeruju i tvrde hašvije, kao što vjeruju i tvrde su sunne. Pa nas opet znači naziva na ovom mjestu hašvijama. I mnogi znači drugi primjer iz njihovih, iz njihovih knjiga. Drugi primjer, druge sekte je znači sekte Šarija čiji je osnivač ko bio, znači ko, poznaje znači ime, potpuno ime znači osobe koje se pripisuje ešarijski mezheb, odnosno pravac i učenje. Zna li neko? Brzo da napiše. Mnogo slušamo ešarijama. Kome se pripisuju? Njegovo ime, draga braći i sestre, je Ali ibn Ismail. Ali ibn Ismail, poznat kao Ebu Hasan el-Eš'ari. Ali ibn Ismail, poznat kao Ebu Hasan el-Eš'ari. Po pitanju njegovog dođenja neki su se različili od učenjaka, neki smatraju da je 250. znači po Hidži, neki 270. da je preselio 330. godine po Hidži. Znači, Ešarije također su preuzele od Mu'tezila ovaj pogledni naziv, pa su u svojim knjigama, svojim dijelima koristili opisujući ehli sunne, ehli sunje sa njim. Pogledajte, Ebu al-Ma'ali el-Đuvejni kazao je da keramije i neki od hašvija smatraju da stvoritelj el-Bari ima pravac uzvišenosti, pa kaže neka je on čist od njihove tvrdnje. Kao neka uzvišeni Allah Đelešanu kao stvoritelj čisto tvrdnje ehli sunneta koji smatraju da je Allah Đelevala iznad svih, iznad svih stvorenja. A mi znamo i to smo govorili, to smo detaljno pojasnili, da uzvišeni Allah Đelevala posjedi osobinu uzvišenosti, da je on uvijek svojim bićem iznad svih svojih stvorenja, iznad svih svojih, iznad svih svojih stvorenja. I ovo smo detaljno pojasnili, navodili mnoge dokaze iz Kur'ana i suneta poslanika sallallahu alihi veseleme. Muhammed al-Gazali, rahmetullahi Ali koji je rođen 450. a preselio 505. godine po hidri je smatrao, pogledajte, da onaj koji potvrđuje viđenje Allaha u pravcu filđiha, u pravcu, odnosno od prema gore, da je takav hašvi. A mi, znači, smatramo i vjerujemo u ovoj knjizi al Iršad, poznato djelo, mi smatramo u viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, da će biti od ozdo prema gore. Allah će se pojaviti iznad stvorenja, a vjernici će ga gledati od ozdo prema gore, kao što se gleda mjesec, kao što se gleda mjesec, a Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Zatim, naredna sekta koju ćemo navesti njihov primjer, to su maturidije. Ko zna ime, ime znači osnivača ove sekte, kome se pripisuje ova sekta, ko zna njegovo potpuno ime. Ima li neko da ukuca na brzinu? Njegov ime, draga braći i cijene sestre, je Muhammed ibn Mahmud. Muhammed ibn Mahmud, poznat kao Ebu Mansur, Ebu Mansur el Maturidi. Ebu Mansur el Maturidi, znači poznat je po ovoj kunji. E, njemu se znači pripisuju Maturidi i njihov pravac. Međutim, šta je smatrao, šta je tvrdio? On je tvrdio gdje kaže da svaki onaj koji smatra da su djela ljudi, znači stvorenja sastavni dio imana, takav je jun. Razumijete? Da je takav jun. Zatim sljedeći primjer Havariđa. Zašto njih navodimo nakon, nakon maturidija? Zato što e, ima Mahmed u svom poznatom dijelu sunne koje su već do sad mnogo puta citirali, navodi znači ukazuje da su oni smatrali opisivali ehle sunne ovim pogrdnim nazivom. Pa kaže sedbenici, novotarije i strasti koriste pogrdne, odvratne i, ružne nazive koju nazivaju ehle sunne sedbenike suneta, želeći time iznijeti potvoru na njih i smijavati se svima kod malomnika i neznalica. Zatim je, znači, zatim je kazao, između ostalog, Haridžije nazivaju sedmenike ehli suneta nabite i hašvije. Hašvije. Pogledajte, nabite i hašvije. Zatim ćemo, znači, nakon ovog što smo naveli, e, neke od primjera određenih sekti koji su opisali ovim pogledi nazivima e, sebenike istine, mi ćemo pokušati da odgovorimo svima njima, znači kroz nekoliko tačaka. Prije svega, draga braće i cijene sestre, ovaj pogledni naziv, ovaj pogledni naziv je, znači, naziv koji koriste sekte i frakcije. Razumijete? To je prva stvar. Znači, koji koriste sekte i frakcije u islamu i kao takav nije prenešen niti u Kur'anu, niti sunetu poslanika sallahu alihi veselem, niti je zabilježen od bilo koga, od velikana, znači e, sedbenika ehli sunet, odnosno ispravnih prijehodnika, da ga je koristio niti u potvrdnom, a niti znači u, negacijskom smislu. Tako da ovaj pogledni naziv spada pod zabranjene nadimke, nije ga dozvoljeno znači koristiti. <clears throat> Zatim drugi, drugi način odgovora njima jeste da svaka skupina Svaka skupina se odlikuje svojim nosiocima, znači te skupine ili njenim sjedbenicima. Tako, znači, kada progledamo i razmislimo o svim sektama, vidjet ćemo, na primjer, su džehmije skupina koja se pripisuje džehmnu ibn Safanu. Znamo ko su džehmije, znamo njihovo objeđenje i znamo ko je džehm. Razumijete? Zatim kulabije se pripisuju ibn kulabu. Ešarije Ebul Hasanu. Pogledajte. Rafidije su poznate po njihovom odbacivanju istine. I isto tako odbijanje Zida ibn Alije. Kaderije su poznate po čemu? Poznate su po tome da e, negiraju kader, o čemu smo znači govorili. Murđije su poznate po tome da ne smatraju da znači, su djela stvorenja sastavni dio imana. A sami izraz, pogledajte, sami izraz hašvije ne postoji osoba kojoj se pripisuje taj termin ili njegov određeni stav. A sve pogledajte, znači sekte koje su došle kroz istoriju, koje se pojavile, imaju znači osobu kojoj se pripisuje nešto, pojašnjava se da je on kazao, da je on opisan i slično i slično. Treći znači način, kažemo i tvrdimo da ehli sunne, a oni opisuju ehli sunne, znači kroz ovo što smo kazali na početku predavanja, da ehli sune ne uočava niti pravi razliku između ispravni i neispravni hadisa. Odnosno ne poznaju znači hadise koji imaju mahan u sebi. A pogledajte subhanala. Svi znamo da je ova tvrdnja netačna. Jer sebenici sunneta su najaktivniji na tom polju. Znači ehli sunne je najaktivniji na tom polju. Oni najviše klasiraju hadise, odvajaju ispravne od neispravnih hadisa. Zato kažemo da su neistomišljenici od ehli sunneta, znači suprotno ehli sunnetu, oni su najpreći da se nazovim nazivom, jer oni su ti koji ne poznaju ovu nauku i koji ne znaju razlikovati ispravne od neispravnih hadisa, odnosno ne prihvataju same vjerodostojne hadise koji su došli od poslanika sallallahu sallahu alihi vseleme. Zatim četvrti način da sama njihova tvrdnja da opisuju ehli sunne da su muđesime, da Allah Đelevala oblik, znači poput oblika stvorenja i slično tome je netačna. Jer ehli sunne mi smo u Subhanallah, znači kroz 30 predavanja ukazivali i stalno spominjali, stalno navodili i citirali govore učenjaka da zabranjuju i da je zabranjeno ni u kom slučaju ne smije se desiti da se Allahove subhanove tala osobine poistovjećuju sa osobinama stvorenja pa smo navodili e, govore velikana umeta da onaj koji e, poistovjeti osobina Allah sa osobinama stvorenja da je takav, da je takav nevjernik da je takav nevijenik. Razumijete? Međutim, ehli sunne, ehli sunne potvrđuje sve osobine koje su navedene i spomenute u Kur'anu i sunetu poslanika sallahu alijih i veseleme na način kako to dolikuje uzvišenom plemenitom Allahu subhanahu wa ta'ala bez ulaska u kakvoću isti osobina, bez poistovjećivanja, bez znači poređenja i bez znači iskretanja njihovog, iskretanja njihovog značenja. Zatim peti E, način jeste, draga braćo, e, taj da je potrebno da mi pogledamo zaista ko je prvi ili ko je prva osoba koja je došla sa ovim izrazom. Ko je znači prvi koji se pojavio s ovim izrazom i koga je on opisao tim izrazom. Pa smo već naveli na početku da je onaj prvi koji se pojavio je bio od glavešina Mu'tezila, to je Amribnu a prvi koga je, e, koga je opisao tim pogrednim imenom je Abdullah ibn Omer subhana velika nashaba poslanika sallahu alihi veseleme zatim sve oni koji su zaista e, prihvatili, prihvatili znači izučavanje nauke o hadisu poput znači mama Ahmeda ibn Hanbela koji je svoj cijeli život znači posvijetio nauci, nauci, e, nauci hadisa poslanika sallahu alihi veseleme zato kada razmislimo vidimo znači da onaj koji je prvi došao svojim poglednim izrazom, terminom je osoba znači glavešina sekte Mu'tazila. Koga je opisao? je znači velikan ili jedan od velikana ashaba poslanika sallahu alijih veselem. Abdullah ibn Omer, draga je jedan od, ashaba koji je najviše prenio hadisa, znači jedan od najviše, oni koji najviše prenosi hadise poslanika sallahu alijih veseleme. Zatim Ahmed ibn Hanbel, kao što smo kazali, cijeli svoj život je posvetio, posvetio toj nauci. Zato su oni udarili na one koji izučavaju Hadisa, koji izučavaju hadise, opisuju da su oni hašvije, opisuju da su oni hašvije. Zatim sljedeći pogled i naziv koji ćemo večeras navesti i spomenuti jeste, draga braćo, nabite ili nawabit. Šta znači e, ovaj izraz? Odnosi se, draga braćo, da je to korov koji znači, raste bez koristi, bez koristi znači u njoj. Korov koji raste bez koristi u njoj. Što znači da je to nešto malo sičušno, koje raste, ali u isto vrijeme je beznačajno. Ali u isto vrijeme je beznačajno. Sjedbenici filozofije su nazvali sjedbenike ehli sunneta ovim poglednim nazivom ciljajući njime da e, ehli sunne ili sjedbenici ehli sunneta ne poznaju filozofiju niti posjeduju znanje o njoj. Subhala. E, zatim smatraju da su sjedbenici ehli sunneta korovu islamu odnosno se pojavili sa novinom, novotarijom u vjeri koju pokušavaju plasirati svijetu. Pogledajte svoje nazive, kada se pojasni, kada vidimo znači šta su prije govorili, e, vidimo da i danas postoji isti na koji na, na sličan način znači plasiraju šubhe svijetu opisujući istinske sebenke ehli suneta ovakvim poglednim nazivima. Znači oni optužuju ehli sunet draga braćo da crpe svoje dokaze iz hadisa poslanika sallahu i veseleme i njegovih predaja Međutim, šta oni vide u tim predajama koje navode sredbenici ehli suneta, vide, draga braćo, u tim predajama, da te iste predaje koje citiraju sredbenici ehli suneta, da te iste predaje upućuju na tešbih i teđsim, poistovjećivanje i poređenje Allaha subhanahu wa ta'ala sa svojstvima stvorenja, odnosno da ehli sunne po njihovom daju i oblikuju, odnosno pripisuju Allahu subhanahu wa ta'ala tijelo i oni koji najviše koriste ovaj pogled i naziv koji opisuju ehli sune su Mu'tezile i Havarić. Zatim sljedeći pogledni e, naziv koji ćemo navesti jeste Gutha ili Guthara što znači ološ čija bujica nosi znači nečist, pogledajte smatraju da su, ehli, da su sebenici ehli sunneta glupaci, maloumnici ološ od koji nema nikakve koriste to još davno. Subhana, danas isto tako koriste i opisuju braću, znači selefije, ljude koji zaista žele da žive sunet poslanika sa Allahu alijih veseleme, da su glupaci, da su malomnici, da su ološ. Sve ovo što su nekada davno koristili novotari i sebenici strasti i novotarije danas vidimo draga braćo se sve to koristi u našem svakodnevnom životu s tim da niko ne govori gufa i slično ali u značaju na našem jeziku se koristi i opisuju se sebenici istine ovim poglednim nazivima U ibn Abdillah jedan od šijskih učenjaka je kazao pogledajte ljudi se dijeli na tri skupine alim, mutealim i gutha Zatim je kazao, mi smo učenjaci, znači alim, to je prva skupina, mi smo učenjaci, misle da su oni učenjaci. Mutaalim, ko su mutalim, ko oni kažu to su šije, oni koji se podučavaju, znači one skupine koje oni podučavaju. A ovo gusa, kaže, to je ostali svijet, ostatak svijeta, ološ. Razumijete, to je cilja, znači, s ovom riječ. Da je, znači, ostatak svijeta ološ. Pogledajte jedne prilike, je došao jedna rafidija u džamiju poslanika sallahu alijih na halku kod šeha Abdul Muhsina poznatog znači šeha Alima Velikana u Medini koji ima svoju stolicu i drži predavanja. Pa mu je kazao, znači kada je došao tu kazao je, kaže želim da vas nešto pitam. Oni su poznati, draga braćo, po svojoj odjeći, turbanima, izgledu, znači možeš ima prepoznati u oči da su šije rafidije. Da su šije rafidije. Znači kada je došao kazao je šehu, želim da te nešto upitam, pa mu je šej kazao, pogledaj, kaže, zar kod vas ne postoji ubjeđenje da se ljudi dijeli na tri skupine? Pa mu navodi ovo, ali mu ali mi gusta, a ja sam kod vas od ove treće skupine, zašto me onda pitaš? Idi pitaj svoje učenjake. Ovaj Rafidija je samo ustao i napustio, znači, napustio je e, halku. Na kraju, draga braći i cijene sestre, sva ova pogredna imena koja smo E, na početku znači naših e, predavanja navodili sve do večeras znači vidimo e, sva ta pogredna imena i nazive koje smo spominjali, a kojim su opisali sebenici novotarije i strasti i pripadnike ehli sunneta su neispravni, netačni i pogredni. Uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala nije znači nijedno od ovih pogredni naziva spomenuo u svojoj plemenitoj knjizi niti sunetu poslanika sallahu alijih veseleme. Također, draga braćo, ništa od ovoga nije prenešeno od ispravnih prethodnika. Razumijete, selefa, oni na koje se ugledamo i koje slijedimo. A na kraju kažemo da ehli sunnet, da ehli sunnet i pripadnici ehli sunneta su najodabraniji ljudi umetu poslanika sallahu alijih veseleme. Oni su ti, draga braćo i cijene sestre, koji se najviše trude. Najviše se trude da slijede poslanika alaih sallatu Najviše se trude da budu dosljedni u tom slijedženju. Najviše se trude da prenose govor poslanika alaih sallatu Da ukazuju na praksu poslanika sallahu alihi wasaleme. Na njegov govor, e, na, njegove postupke. Najviše se trude. Razumijete? Sve to ukazuje da oni najviše vole poslanika alaih sallatu Jer ljubav prema poslaniku alaih sallatu wasalam se iskazuje ili ima svoje znakove po kojima se prepoznaje se na istini, a to je da slijediš ono na čemu je bio poslanik alaih salatu Zatim, ehli sunne, kao sebinice ehli sunneta su ti koji ostavljaju svaku novotariju, svaku novotariju, ne samo da je ostavljaju, nego ukazuju na njenu zabludu i bore se protiv nje. Razumijete, bore se protiv nje sunnetom, sa znanjem, ukazujući na pravi put i molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od takvi o zaista znači iskreni pravi sebenika ehli suneta onoga na čemu je bio Muhammed alihi i njegovi ashabi a da nas sačuva zablude da nas sačuva zablude i delalete na koje su znači ove zalutale sekte zalutale sekte i sebenici strasti molim Allah subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama i svim muslimanima da nas ujedini na ispravnom putu, odnosno na shvatanje razumijevanje njegovih riječi, odnosno riječi la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, da zbliži jedini naše safove, da zbliži jedini naše safove, da pomogne muslimane u cijelome svijetu, a posebno braću muslimane u Siriji i svim drugim mjestima gdje su muslimanska prava ugrožena. Subhanak Allahumma hamdika, ašhadu an la ilaha estakfiruke wa atubu ilek i molim Allah dželle da vas nagradi najljepšom nagradom što ste odazvali i saslušali ovo večerašnje predavanje. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده